Amen. สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ เทติโยธรรมัเดเตติอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยตานกัลยาณังปาตังปะปัญจนังเกวระปริปุณตังปริตุวตังพรหมจริยังปตาเตติ ธรรมังพะวันตังอภิปุจยามิธรมังพะวันตัิรักานมัอันกมยังธรรมาปิตติงปรมัสเตโยโสโวะโสโะคะวะตามโม สันติติโกอัตตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญญาตังเวทิตังโกวิญโยหิสัมมาอันตัมมังอภิโกชยามิตัมมังตัมมังเทระกาลัมมัง ตมยังสังฆาทิสุติงกโรมัสเสสันโตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆโอจุปฏิปันโ ण्डलयं व्रतलतया पल्लमकातया सेवा संवेशातरुके पल्लपातं च पल्लमस सुतो करुणमहन्दो यो जन्तु पां परया न लोचनो โยตัสสะปาตุปะกิเลสะตะกะโกวันตานิพุทังอะหัมมะเรนะตังธัมโมปะิโกวิยัสสังตุโนโยมังขปาธามะตเพรพินทะโก โลกุตโลโยจัตคานปฏิปันโวันทามิมังอามะเลนตังสมโพสุเกตาปยาติเกตาติโตโยเกตาตโตตุตานุโกตะ โลละปะอิโนอะริโยสุเมธะโตวันตามิสังขังอาะมาจะเรนะังอินเจวะเมตังาวิโกญะายะกังวันตุตยังวันทยาปิสังขตัง ยังไม่ยายังมามากะบุปะตะวันมาอุนดุเวตัสสะภะภาวะสิทิยังอิทาสสะภะคะโตโลเกอุปันโนอาราหังสัมมาสัมพุทโธ พัมโมจะเทติโตนิยานิโตอุปสัมมิโตปะริณิพานิโกสัมโบตัคามิสุปกรรมภเวติโตอายันตังตัมวังสุตวะเอวังทานามาตาติปิตุภาตาราติตุภามรณัมติตุภัง โกกปริเทวตุปะตัวมนันตุปายาตาบิรุกังปัญจิเลอิสัมปโยโกตุโคอิเลอิริปโยโกตุโคยามริยามนรกติตัมจิตุกังตังจิเตนะมังจุปาทานังตังตาตุปา ยานิทังสุปปาทานัขันโนเวทโนปาทานัขันโนขันโนปาทานัขันโนสังการูปาทานัขันโนวิญญาณูปาทานัขันโนเดตังปริยายะ พระธรรมาโนโตภะคะเอวังพรรักาวะเกวิเนตเอวังปะมาจัปนาสัพพวะโตสาวเกสุอนุตาสมิวะอุราวัตตติโรปัมิจังเวทนาอมิจัง สัญญาอวิชชาสังขาราอวิชชาวิญญาณังอวิชชารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณั อานัตตาติเตมยังโอตินา นังวัตตุติ ดำมาพุนดำมาเสเอติภาวะ จำได้ไม่ค่อยลืมตา ตัสสะภาคาตะกังสุตังยังสัมพุเทนะภาสิตังสาธุนางญาณจาเรณายะทาพุเทนะเทสิตัง ฏิปัติยทังต้องสุตันตังธนามาเส ಜಗದೆ done, ขยังอิติธรรมังอนุปัตตัวอิติมนตังนมามิหังติลินโนโยวัตทุกขมหาตินางโลกานมวนตมวติโสภูมีอติกันตัวตินางโอขังนมามิหังอิปิโยเทวมนุษสานางติโยพระมานมวนต มโมปิโยนาภาสุปันนานางปิอิมตริยังนัมมามิหังโสโสภาวิรตาจิตตัวโยโสปมาโสสัตเทวกิโสตัปปัเตปมวนเอมตัวโสปวันนังนัมมามิหังปาปจิตาเยนะสัตธรรมาปะขมาเตนะตาจินาปเยส สัตเตปหาเสนตัวพยาสันตังนมามิหังคาคามิตัวเยนสัตธรรมมัวขมาปิตัวสัตเทวกังขันจมานสิวังรัมมังขมยาตัมมังนมามิหังวาวานานิกมิโยตันหาวาจังภาสติอุตตมังวานนิพพาปนัน ตานมามิหังอาอนัตสาสัตสัตตานั สาสังเทติโยชิโนอันนตคุณสัมปันโนอันตภามิรัมามิอังรารตโวนิพานสัมปันเตระตัวโสสันกมัวจะเนรมาเตเตทสัตเตโยรนาจาพังนมามิอังหัง หันยเตปาปเกธรรมเมหังสาเปิปรัมจันนังหังสมานังมหาวีรังอันตปาปะนมามีหังสังสังกตาสังกเตธรรมเมสัมมา เอเสสิปานินางสังสารังสังวิตาเตติสสัมพุทธังนมามิอังมามาตาวปาสิโตสัตเมมนัตัดเตปมัดติโนมานิโตเทวสังเทหิมานะตังนมามิหังสังสังจะยังมารมิงสัมมาสันเจตวาสุกมัตตโนจลาน นังจยังกัตตวาสันตคามินมามิอั จิตวาจตุสัจจานิพุทธาเปติมหาชนะพุทธาเป็นตังสิวังมักขังพุทธเศษทังนมามีหังตัวตัวติราเคจะตัวเศษจะตัวติโมเหจะปานินางตัวตาสว่างมหาวีรังตัวตะเกียสังนมามีหังวิวิวิเกวะอสัตธรรมาวิ จิตตวาธรรมเทศนาวิเวเทติตติโตโยวิธิตัธรรมนมามิหังจาจาติธรรมมัวจราธรรมมัวจาติอันตัวปปาสิโนชาติเศษเทนพุทเทนชาติโมหังนมามิหังจาจยเตปุญญาสัมปาเลจเยหิสุขสัมปังจันตัง ปาปกรรมมานิจชาเป็นตังนมามีหังละนมิตาเยนนิพานังรักขิตังลลกสัมปทางระจาโทสาธิเตระเสระหิตังตังนมามีหังนานมิโตเยวะพรามเมหินรเทเวหิสัพปัทนทันตัวสีหนาทังโยนทันตังตังนมามีหั ามสัมสังคาเรติวิเตโรเกสัญจานาติอนิจะตัวสัมมานิพานสัมปันตัวปัมปังสันตินมามิหังปัมปัมคเตโพธิสัมปาเลปัสสัตหโสสเทวเกปัญญาญอัสมุหติปสันนตังตังนมามิหังโนโนเทตินิรยังพัน ตังันจะปาปังอปารยิโนสมุอัติปัญญาญาณนนะตัมมังนมามีหังสุสุนตโรวรรูเปนะสุดตรรธรรมภาสเนสุตุทสังติสาเปติสุขตันตังนมามีหังกาคัจจันตัวัรจิยังตังมังคัจจันตัวอมตังปะตังขตัวสวส ัตสมุเจตังคตัญญาตังนมามิหังโตโตเสนตัววรธรรมเมนตัวสัตถานเนสิเววเรตัวสังอาตาสิฉันตูนัง ตัวรจิตตังนมามีหังโลโลเพจหัติสัมพุตัวโลกเกษตรมุนาตัวลโลเพสัตเตจหาเพติโลปสันตังนมามีหังกากันตัวโยสัพปสันตานังตัดตัวทุกขขยังยิโนกเห็นตัวมัตุรังทำบังกถาสันหังนมามีหังวิวิน ยังโยปปาเสนติวิธรรมเศตวาตโยประเววิเสสัญญาณสัมปันโนวิปัสสันนังนมามิหังทูทูเสสัตเตปกาเสนตัวทูรตาฐานังปกาเสตินิปานมาขมาทูสหานังนมามิหังอาอันตามชาติจลาทีนังอากาสิกีป ทุสโมอเนกุสา เตนะอัสสาเสนตังนมามิหังนุนุ เตติราคติตานินุตาเตติปรังชนะนุนะอัตถังมนุษสานังนุสาสันตังนมามิหังตาตโนติกุสลังธรรมังตโนติธรรมเทสนังตันหายาวลันตานังตันหาคาตังนมามิโรโร เสนเตเนวะโปเตติโรเสเนวะนกุจติโรตานังสาค ทีนังวลทสันตังนมามิหังปูปุนันตังอัตตโนปาปังปุเรตังอัตสปารมิปุญญาวันตัสสราชาสปุตตภูตังนมามิหังริริปุราทิภูตาวริปิยาปฏิหันยติริตังธรรมังนกาเลชาริยวังสังนมามิหังสาสมา ปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโรจินวสยามปูญาณสัมปันโนสนหวาจังนมามีหังมาเมาโตโยสัพพิตานิทวิตวาปิสเทวปังตังโตอมตะเอมังทันติดดริยังนมามีหังมาเมาสาเอนะสัมพุทโตมหันตังญาณมาคม มิไม่ตังนรเทเวหิมโนสุตตังนมามีหังสาสาลังเทติตสัตตานังสาเมติธรรมตังปะทางสารถิวิยสาเรติสารธรรมังนมามีหังราธรรมตาริยสัตธรรมนัมมาเปติตนสาวกังลัมเมฐานเนวสาเป็น รณะอันตา งนมามิหังติปิโยวรณิทาเนติเรทานเนสสาวกัวทิรังทานังปปาเสติทิตาคัมมังนมามิหังสัตตัตธรรมังเทสยิตวานสันตังนิพพานปาปกังสมาหิตังสสาวกังสันตจิตตังนมามิหังทาฐานังนิพพานสังขาร ตังทานีนาทิกตัวมุนิทานิสัพกสิเวรังเมธาเป็นตังนมามิหังเตเตมตัวโยสัพตนิพานเทวมนุษสปานินาเตตังธรรมวรังทานังเทวเศษตังนมามิหังวะวันตราพังวันตะตัวสังวันตะัวหังอนาสวังวันทิตา งเทวพรหมเมหิวรังพุทธังนมามิหังสามหตาวิระเยนาปิมหันตังปารมิงอากามนุสเทวพรหมเมหิมหิตังตังนมามิหังโยตุนาธรรมังปกาเสนโตนุตนันทายปาปนุนาทุ ฏิปันนานาลูกาปิตานามามีอังคาสาวกานานลูกาเสติสารตัมเมจปานินาสารตัมมมนุสานาสาสิตังตังนามามีอัง นันตันตัววรสัตธรรมิ นันทาเปติมหามุนินันทาภูเตหิเตเวหินันตมิยังธรรมามิหังพุทพุทธิตาริยสัจจานิพุทธาเปติสเทวะพุทธญาเนหิสัมปันนังพุทธังสัมมานรรมามิหังทัวทัววิตาทัวมหาวิโรทัววันตัวมรณะ นุทัวิตวาปานินางปาปังัวจะเกลสังนมามีหังมาปยมาปนสัตตานังพยังหาเปตินายะพรเวสัพเทอติกันตัวปยะสันตังนมามีหังมาคติตัวเยนสัตกรรมมัวกตัญญาเนนปานินางันหานิยังวรธรรมมังคันหาเป็นตัง นัมมามีหังวาวาดิตังโสตอัมมังวานโมขายภิกขุนังวาสิตังปวเรธรรมนิวานาหานังนมามีหังติ ตินโนโยสัพปาปาปีหิตินโนสัพปาปฏิทิตัวติเรนิปานสังขาเตติกายานังนมามีหัง

สิจยจยสัตวะตนลานิไทยลานิลานิสิลาเวรุนาละคนนรสิจยจยกามิละคนสิลาเวมนาสิอาละคุนวานิจยจยนุนิลาโอทิจย

يعلم بها وقاتلك الذي يغفر من سيئاتك الذي يرفع فيه المكتوب الى الذي يقام به المكان الذي يقام Thank you. โยจะปาจุโมกุมาโยจะปา

الصوت علامها يخلق في الصوت فرائحها وفي موجها كيف موجها سيد الفاتح وصنع حديث من وفي

อัตนาจินังนายะอัตนาวะอัตตาธรรมันปัตนาจินังปัตนาจินังมโนธรรมันปฏิสิเทอัตตาจินังปัตนาจินังนิปัตตาวะนัตตันนาติอัตตาจิเทอัตตาสุติภาเวโรนะโวสะสัสเนโลกาสุติภาโอหังตาอัตติ Thank you. kita usul labalangan Thank you. วัตุสามปมังตวังราคันตุ